بسم الله Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako vidite na ulici ženu kod koje vam se nešto sviđa, vratite se svojoj ženi naćite kod nje ovo što ova ima. بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح قادمون قادمون باليقين سلاحا والكتاب والكتاب في القلب والضاح قادمون باليقين سلاحا والكتاب Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kad je naišao pored skupine mladića, o mladići, o momci, ako neko od vas ima priliku da se oženi, neka se odmah oženi.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 Ja sam za večeras, inša Allah, pripremio jednu temu koja je danas u našem vremenu posebno aktuelna i posebno je važna. Jer ako dobro posmatramo našu stvarnost, vidjet ćemo, braćo i sestre, da je jedna stvar najviše zarobila ljude, a posebno omladinu, i najviše utiče na njihov život, to jest odnos, njihov odnos prema životu uopšteno. Ta stvar jeste strast, odnosno strasti kojih ima mnoštvo, i razne su vrste razne su, razne su vrsta i one imaju mnogo pozivača i mnogo svojih propagatora i promotora i ovo moru izazova odnosno stvari koje izazivaju čovjekovu pažnju svaki čovjek dakle čovjek kao takav a posebno mlad čovjek mladić i djevojka se nađu na raskršću nađu se u dilemi između dva izbora. Nađu se između dobra imana i bogobojaznosti s jedne strane koji ih pozivaju koji ih pozivaju u čednost i plemenitost i čestitost i s druge strane između duše koja je sklona zlu i strasti koje pozivaju i traže da im se, da im se udovoljuju. Zato je, braćo i sestre, ova tema za nas vrlo bitna. I ona zahtijeva da se njoj temeljito priđi, da se temeljito obradi, posebno dakle, kako smo kazali, uzimajući u obzir sve realne činjenice. Snagu strasti, posebno kod omladine. Zatim, jačinu prirodnog nagona, jačinu prirodnog nagona kojega je Allah i svoje mudrosti stvorio kod, čovje, kod čovjeka, kod čovjeka, Zatim velika fitna i nemoral koji se širi zemljom, fitneluk u kojem mi živimo i izazovi koji još više nadolijevaju ulja, ulja na vatru i dovode omladinu u vrlo tešku situaciju. U vrlo tešku situaciju. A posebno kad znam, ovu sam temu izabrao između ostalog i radi toga, i radi toga što sad prestoje, mada je sad pao snijeg ali već predstoje topli dani, dolazi ljeto. A sa ljetom dolazi i fitna razgoličavanja. Razgoličavanja, nažalost, ta fitna je uzela maha, uzela maha i možemo slobodno kazati 80% kod muslimana, pa je na taj način strah od upadanja u grijeh i strah od nemorala još veći. Osnova za ovu našu temu, braćo i sestre, jeste priča o Jusufu alaihissalamu, koju ste vi vjerojatno svi čitali i svi je znate, u kojoj se kriju mnogobrojne pouke za nas sviju, a za omladinu posebno. I ova priča nam govori sama po sebi o ozbiljnosti ove teme, odnosno o vrijednosti i važnosti čednosti, čednosti i čestitosti, odnosno nevinosti koju Allah Đalešanu posebno cijeni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, braćo i sestre, nije spomenuo u priču tek takvu. Tek tako da znamo ko je bio Jusuf a.s. i da, da, nam, da, nam, da nam se ispriča lijepa priča kroz Kur'an. Nije vallahi zbog toga. Nego u njoj se kriju velike pouke. Velike pouke. S jedne strane. A jedna od tih pouka jeste i to što ljudi su u svakom vaktu, u svakom vremenu, a također i danas, tražili uvijek uzora. Dakle, živ uzor, živu sliku pred sobom da imaju koga će slijediti, na koju će se uvijek vraćati. Kad god ih šetan navede, dakle oni koji slijede dobro, koji slijede istinu, kad ih se stegne u prsima, aha, vrate se, najž, šetan je navodi na grije, sjete se Jusuf, ali i selam. Ili oni koji slijede, koji slijede šetana, uvijek imaju neke svoje uzore, jel tako? i svoje, svoje nekakve lažne idole koje oni, koje oni slijede i koji pokušavaju oponašati i na čije ponašanje i sliku i uzor se uvijek, uvijek vraćaju. Mi ćemo spomenuti nekoliko stvari koje su vrlo bitne. Prvo, kako spomenut ćemo razloge. Razloge zbog koji je Jusuf a.s. mogao da učini taj grijeh, kad ga je navodila na grijeh, odnosno na zinaluk, žena ovoga vladara iz Egipta, a nije je učinio. Dakle, razlozi koji su pozivali da se to učini, a on nije nasjeo i ostoje, ostoje čestit, ostoje čestit. Da bi izvukli pou. Ibn Kajim navodi vraćo i sestre čak 14 stvari. 14 izazova koji su bili pred Jusufom ala Isalamom, ali on nije, on se nije odazvao o tom. Dakle, 14 razloga, ako logički razmišljamo, koji bi svakog mladića odveli, odveli u taj grijeh i govorili mu da to, da to, da to učini. Zatim, nekoliko tačaka ćemo navesti vezano za ovu priču i onda na kraju izvući određene pouke. Što se tiče ovih razloga koje je spomnjeno Kajin, koji su navodili, bili su dakle, e, išli su na ruku strasti njegovoj, odnosno strasti ljudskoj, jer Kajin navodi sljedeće. Prvo kaže, to je prirodni uzrok. Mi znamo svi priču o Jusufa i Salamu kakav je sve on život, kako je mladost svoju proveo, na kakva iskušenja naišao, kako su ga njegova braća iz Ljubomore, iz Ljubomore što je njegov otac Jakub a.s. pridavao više pažnje njemu nego njima, radi toga što je na njemu prepoznao, prepoznao još u djetinstvu znake poslanstva, a i sam je bio poslanik Jakub a.s. tako da je o tome bio obaviješten, pa su ga bacili u bunar, pa je nakon toga bio prodat kao roblje i onda dolazi kad je odrastao, dolazi na iskušenje sa ženom koja je bila i ugledna i lijepa. Zašto je ova tema važna, braćo i sestre? Zato što je danas u ovom vremenu teško čuvat ovu črnost. Teško čuvat svoj moral. I jako je malo, jako je malo ljudi i žena, a posebno omladine, mladića i djevojaka, koji čuvaju tu svoju črnost. Koji se boja Allaha Đelešanu. I koji neće pas na ovome ispitu. Zato što je ovaj nagon najjači nagon. I kažu mu u čovjekovom tijelu. I kažu i onaj ko se ne boji Allaha, za njega nema prepreke. Sigurno će upati u taj grijeh. Zato je za nas kao vjernik je bitno da izvučemo pouku iz ovoga. Kažu mu Fesiri, čak Jusuf a.s. je imao najveći iskušenje upravo s tom ženom. I zbog toga što je ostao čestit što se bojao Allaha, Allah ga počastio poslanstvo. Allah mu je dao poslanstvo zbog toga. Zar ne? Allah subhanahu wa ta'ala spomenje i Marijemu. Marijemu, majku Isa alaih salama, jedina žena koja se po imenu spominje u Kur'anu. A radi čega? A radi njene čednosti. Pa kaže uzvišeni, o Marijam ebneta imorane leti ahsanet farđeha. I Marijama čerka Imranova, koja je šta? Sačuvala svoje stidno mjesto. Tu osobinu Allah spominje kod njih. Nikakvu drugu. A radi toga je Allah odabrao i dao joj, poklonio joj, poklonio joj sina Isa alaih salama, koji je bio Allahov, Allahov poslanik. I to je jedan od ulul azma, od najodabrani, od petvorice najodabranijih poslanika Allahovi. Pa kaže, prvi taj razlog zbog koje bi se čovjek mogao odazvat toj strasti, jeste prirodni uzrok. Šta to znači? To znači taj prirodni, prirodn, prirodnu potrebu muškarca za ženu koju on osjeća. Dakle, svaki muškarac ima naklonost prema ženi. I to je ono što čovjeka navodi da ide, da traži, da traži, da udovodi, da udovodi svoje strasti. Zatim njegova mladost. Njegova mladost. A poznato je, braćo i sestre, dakle, da je kod mladih ljudi strast puno jača. Puno jača nego kod starijih. I to je, to je jasna stvar. A kad je tako strast kod mladih ljudi razbuktala, onda je normalno teže sputati. Teže je zaustaviti. Teže je onda razumu da je, da je kontroliše. Teže je kontroliše Da je kontroliše. Zato Allah će kad govori o Jusuf samo kaže فَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ آتَيْنَاهُ هُكْمًا وَعِلْمًا Nakon što je on dostigao punodobnost, mi smo mu dali mudrost i znanje. وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ Tako mi nagrađujemo čestite naše robove. I kaže dalje uzvišeni وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ I počela ga je na grijeh navoditi, ona učio je on kući bio. وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ Zatvorila je sva vrata i rekla hajde. Zamislite, braćo, ovu scenu. Odmah čovjek, svaki insan može sebe vidjeti tu i zamisliti sebe u takvoj situaciji. Ne do Allah da nas Allah na takvo iskušenje. Dakle, koliko, koliko, je, koliko je to iskušenje bilo za Jusuf alaih salama? Žena, koja je vladareva žena, na dvorcu pripremila situaciju, pripremila situaciju i čekala je priliku kad njen muž bude odsutan kad sa svojom svitom kao nekakav političar i vladar ode negdje u posjetu ili od, udalji se od kuće ona je se pripremila zaključala svoj dvorac nikog nema osim njih dvoje i rekla hajde međutim Jusuf ali sam nije nasjel a nije imao više od 20 godina najljepša mladost u cvatu svoje mladosti Jusuf a.s. se boji Allaha i neće, neće da naslijedi na, taj, na poziv žene koja je bila, kako ću vidjeti, i lijepa i ugledna. Zatim treći razlog koji je išao u prilog strasti njegovoj da ju udovolji, jeste to što je bio neoženjen. Jer neoženjen čovjek, kad se nađe u takvoj situaciji, lakše upada u taj grej. Zašto? Nema gdje drugo da udovolji svojoj strasti. Oženjen čovjek ima svoju ženu koja mu je halal kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako vidite na ulici ženu kod koje vam se nešto sviđa, vratite se svojoj ženi naćite kod nje ovo što ova ima. Dakle, i možeš na taj način zaraditi i sevap. Dakle, sa halal ženom, kad udovoljiš svoje strasti. Međutim, neoženjen čovjek to ne može. Zato poslanik sallallahu kaže, kad je naišao pored skupine mladića, o mladići, o momci, ako neko od vas ima priliku da se oženi, neka se odmah oženi. Jer je to bolje i čestitije za vaš pogled i za vaš, i za vaš polni organ. Zatim, četvrta stvar, četvrti razlog koji, je, koji ga je mogao navesti na grije, jeste da je to da je on bio u tuđoj zemlji. Što je, pogledajte kako je Kajim, braćo i sestre, islamski učenjak, koliko je on pouka izvuko iz, iz ove priče o Jusuf, ali i A šta to znači bio je u tuđoj zemlji? Velika se pouka u tome krije. Radi čega? Radi toga što čovjek kad je kod, kod kuće, kad je u svom komšiluku, ipak postoji nekakav stid, postoji, postoji prepreka, bojazan da učini grije, da ne sazna komšiluk, da ne sazna rodbina, da, da onaj se ne desi bruka i sramota i tako dalje. Međutim, kad čovjek hoće da studira u drugi grad, da radi u drugoj državi, gdje ga niko ne zna, jel se tada lakše odlučuje na grijeh? Jašta je, kaže, sad sam potpuno slobodan. Nema više okova, ne vidi me ni babo, ni majka, ni komšije, ni rođaci, niko me ne vidi. Nik me ko zna o, u ovom mjestu. I zašto da ne udovoljavam svojim strastima? Dakle, tih okova, tih okova nema. I kod Jusuf, ali se nama i nije, nije bilo. I uvijek će se prije odlučiti za grijeh, sačuvao nas Allah od svih grijeha, mladić ili djevojka koji su daleko od svoje kuće, daleko od svoje kuće, u, tuđem, u drugom gradu ili u drugoj državi, nego onaj koji je kod svoje kuće. Ipak, taj dakle komšiluk i neke veze, veze među ljudima, brane i ne daju, ne daju da se upadne, upadne u grije. A zatim, sljedeći razlog, braćo i sestre, jeste taj što je ova žena bila ugledna i lijepa. Da je bila ugledna, to znamo jer je bila vladareva žena. A da je bila lijepa također znamo, jasno nam je, jer vladari neće ružnu ženu oženiti. Makar bili i stari, makar bili i stari, carevi, prinčevi, vladari, mi znamo kako je to uvijek bilo, a kako i danas. I žene lahko nasjedu na tu, na tu stvar. Ne samo one, nego njihovi roditelji čak. Roditelji se ponosi da mu, da mu nekakav car ili vladar ili prijesni države bude zet. Pa makar on bio puno stariji, puno stariji od, od njegove čerke. Dakle, bila je ugledna i ugledna i lijepa. Zatim sljedeći razlog koji je navodio, koji je išao u prilog strasti i usufala i selama jeste to da ona se nije branila, nije se opirala. A zašto je ovo bitno? Zato što čovjeka često puta spriječi da ne učini grije to što se boji hoće li se odazva žena ili neće. Hoće li pristati ili neće. Boji se toga. I ne samo to, ona je tražila. Ona je tražila da on učini sa njom taj grijeh. I nije čak ni tu stala, nego mu je zaprijetila kaznom, kaznom ako to ne uradi. Dakle, sve to biva razlog da čovjek učini taj grijeh. Jer tada bi logika govorila, zašto ne učini to? Zašto ne upast taj grijeh? Bolje nego da ne strpa u zatvor, nego ovo, nego ono. A pored toga to je još i užitak, jel de? I ko bi to, ko bi to odbio? posebno danas. Ovo govorimo zbog omladine čija je danas deviza iskoristiti što se može iskoristiti. Jel tako? I ne samo to, nego bi se ta, mladić danas, kad bi imao takvu priliku, da mu se ponudi ugledna i lijepa žena, i kad bi iskoristio tu priliku, hvalio bi se po čarši i svi bi znali da je on to uradio. Rekao bi, e, uspio sam. Uspio sam da je, da je osvoji, da je ima. Dakle, zašto? Zato što se što se takvi ljudi ne boje Allaha Đalešanu, ne boje Allaha Đalešanu i ne znaju za gospodara svjetova i nemaju u sebi te plemenite osobine, te černosti koje imaju Jusuf a.s. Zatim, on je bio u njenoj kući, sljedeći razlog. On je bio u njenoj kući, u njenoj vlasti, bio njen rob, odnosno njen, njen sluga. I on je, zna, on je morao da se pokorava. On je izvršavao sve što mora narediti. Što god ona kaže, nje mora da izvršava. Međutim, sad u ovoj situaciji, kad ona ponovo naređuje da to učini sa njom, on tada, on sada odbija. Zatim Jusuf ali selam se nije bojao sramote. Pa da, e, zbog toga je mogao da, osta, da, da, da ostavi taj grej. Zašto nije bojao sramote? Zato što ona to sigurno ne nikom kazala. Jer ona je to tražila. I nikad to niko ne bi, ne bi saznao. Zatim, deseti razlog, kažemo kaj, bio je blizak njoj. Bio je blizak toj ženi. Kako? Bio je sluga i ulazio je kod nje kada drugi nisu ulazili. I zaticao je u stanju u kojem je mogao zatići samo njen muž. Možda je nosio hranu ili piće u, u, u, u bračnu postelju. U krevet. Zaticao je u, u najintimnijoj odjeći. I to još više pobuđuje želju. To još više pobuđuje želju. Dakle, što više ima druženja, što više ima bliskosti, čovjek je bliži grijehu. Dakle, i ovo je dokaz koliko se čovjek treba udaljavati od svih puteva koji, koji tamo vode. Zatim, ova žena se, Vladareva, poslužila najvećim, najvećim spletkarošima ili vođama spletki, kako kažu učenjaci. A ko su to? Žene. Žene. Sjećate se priče kad su, kad su žene čule da se ona zaljubila u svog slugu, pa su počela da pričaju o tome. Kad je vladareva žena se zaljubila u svoga slugu, zaista je ona u velikoj zabludi. Zaista je u velikoj zavodi. I ona je to iskoristila i pozvala ih. Pozvala ih da dođu. Bilo je krivo što to pričale. Kad su došle, dala im je svima, nože, svima noževe i korpe jabuka, da gule jabuke, da gule voće. I onda je rekla Jusufu, iziđi pred njih. Pa kad je on izišao, kad se pojavio, one su umjesto jabuka rezale svoje prste. Zašto? Što je bio lijep. Lijep. I rekla su, ovo nije čovjek, ovo je melek. A ona što je to ona uradila? Da opravda svoje zavođenje. Da kaže, eto vidite zbog čega sam ga zavodila. Zar vidite, vi ste otišli još dalje. Vas je čol, toliko zaveo da se čak svo, niste svjesni bilo da svoje ruke režete od njegov, zbog njegove ljepote. Koliko je bio lijep. Znači, ili bi svaka to uradile sa njim. Znači, po, po, poslužila se tom ženskom spletkom. A čak islam slučajan se kaže na osnovu kuranskog ajeta, kad je, kad je ovaj njen muž otkrio ko je kriv, rekao je, inne kejde kunna ovim. Zaista su vaše ženske spletke velike. Na osnovu ovoga učenjaci kažu da su veće ženske spletke od šeitanski. Zašto? Zato što Allah u drugom ajetu kaže za šeitanske spletke, inne kejde šeitani kane daifa. Zaista su šeitanske spletke slabe. A za ženske kaže, zaista su vaše ženske svrtke velike. A međutim, ovo se ne odnosi na žene koje su bogobojazne, koje se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, koje su istinske vjernice. Zatim, sljedeći razlog, razlog da učini Jusuf a.s. taj grije jeste to što mu je ona obećala zatvor i poniženje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-sagirin ako on ne učini dakle rekla je ženama se obraća i ka ako on ne učini sa mnom ono što, na što sam ga ja navodila i što mu ja naređujem ja ću ga u zatvor strpati ili ću ga žestoko poniziti i ona je bila dakle sloboda da to učini kasnije se to i obistinilo kasnije ona to ona to je učinila zatim sljedeća stvar 13. razlog njen muž uopšte nije bio ljubomoran. Ovdje ćemo se malo zadržati, braći i sestre, kod ove ljubomore. Ljubomora je jedna od bitnih stvari u životu vjernika i vjernice, muslimana i muslimanke. Čovjek, kaže poslanje sa selem, čovjek koji nije ljubomoran, neće ući u džennet. Neće ući u džennet. De jus, tako se kaže na arapskom. Dakle, čovjek koji nema ljubomore prema svojoj ženi, prema svojoj čerki, prema svojoj sestri, kud hoda, šta radi, s kim se druži, kad dolazi kući i tako dalje, neće ući u džennet. Danas u našem vremenu također je skoro umrla ova osobina. Skoro umrla ova osobina. Ako pratite avaz i onu i čitate one rubrike o najpoznati o nekim poznatim osobama, vidjet ćete tamo kad god je pita jeste li ljubomorni, većina kažu nisam. Nisam ljubomoran. Zašto ne? Pita ga je ljubomoran u pogledu svoje žene. Ima čovjek žena, kada je ljubomoran, nisam ljubomoran. Šta to znači? Znači sve jedno mu je. Neki ide kod god hoće, nek radi šta god hoće. Neki ima ljubavnika, stotini ljubavnika neki ima. Jer i on ima, i on ima. I ko fol njemu to ne smeta. To je ono što je razorilo društvo. To je ono što razara brak. Što razara porodice. I nema vallahi čovjeka. Čovjeka kome ne smeta. Ako ima imalo ljudskosti u sebi. Jedino ako kod njega nije umrlo sve u potpunosti sve što je ljudsko, a da mu to ne smeta. Zašto ono toliki razvodi brakova? Zašto toliko nesređeni životi u porodicama? Zašto toliko e, e, se droga koristi? Zašto se, zašto se toliko priča o problemima u braku? I nezadovoljstvu bračnih parova? Ako ne, ima, ako ne imate ljubomori. To je vjerska osobina. A pogled, i ovaj čovjek nije bio ljubomoran. Šta je rekao? Šta je rekao? kad je, kad je vidio očiti dokaz da Jusuf a.s. nije kriv, nego da je ona njega nagrije vodila, i kad je vidio njegovu košulju poderanu sleđa, rekao je Jusufu Aridan Hada. Jusufe, odmakni se ti od ovoga. Nemoj o tome pričati, pusti tu. A šta je rekao svoje ženi? Istagfili, istagfili zembik, ti se pokaj za svoj grijeh. In neki kunti mele hatiji, zaista si ti izgriješila. Ništa više. Zamislite, ona uopšte ne zna je ona učinila zinalog i nije ali i da jes, on kaže, je, pusti to. Nemojte pričati, mante to sad, da oko toga ne polemišemo puno. Kao da se radi o ukradenoj jabuki. Ništa drugo, ništa drugo. Ne imaju bomora. Pogledajte kako se ponaša, kako se ponaša Ashabi poslanika sa selem. Jedan od Ashaba doveo ženu, mladu, na svom konju. I kad je ona sišla i ušla u kuću, on je zaklo konja. Pa su mu rekli, zašto zakla konja? Dobar bio za džiha, dobar bio za za borbu na Allahovom putu, ka je zaklo sam ga samo iz jednog razloga. Sutra ako ga prodam, teško mi je da neko sjedne na mjesto gdje je moja žena sjedla. Pa kaže poslani sa selam, jer se čudite njegovu ljubomori, ja sam ljubomorniji od njega. A Allah subhanahu wa ta'ala je ljubomorniji od mene. Šta znači ovo da je Allah ljubomorniji od poslanika sa selam? U, drugi, u drugom hadisu poslanik to objašnjava i kaže, nema niko da više voli pohvalu od Allaha, Zato je sam sebe pohvalio kao gospodar svjetova. I nema niko da je ljubomorniji od Allaha. Zato je zabranio razvrat. Zabranio je svaki gri. I nema niko da više voli ispriku, odnosno opravdanje od Allaha. Zato je poslao poslanike da niko ne bi imao opravdanje. Da niko ne bi imao opravdanje na sudnjem danu. Dakle, nisam znao istinu. Došla ti je istina. I nema, opra nema, opravda nema opravdanja. To što je nisi slijedio, to je tvoj, to je tvoj problem. To je tvoj problem. Dakle, njen muž nije bio, nije bio uopšte, uopšte ljubomoran. Zatim, Jusuf a.s. je živio u društvu, u društvu koje uopšte nije pridavalo veliku pažnju tom grijehu. I kad neko počini iz inalog, kao da ga nije počinio. I danas, nažalost, je tako, braćo i sestre. Čovjek, kad mu se ukazala takva prilika da učini grije sa ovako uglednom lijepom ženom, ako ne bi uradio to, Šta bi mu rekli njegove kolege, njegove druge? Pa ti nisi muškarac, čovjek. Nisi muško, šta to, šta to znači? Ne, učini, ne učiniti to. Imati takvu priliku pa i ne iskoristiti. E u takvom društvu je Jusuf Lesan živio. I mi razumijemo to zato što mi živimo u takvom društvu. Mi to, mi to, mi razumijemo to društvo. Dakle, želimo, želimo sad neka objašnjenja dati vezana, vezana za onaj kuranski ajed, gdje Allah što nam kaže, a mnogi, mnogi, ovaj ajed je mnogima nejasan. Gdje Allah kaže, vela kad hemme biha, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَعَ بُرْحَانَ رَبِّهِ Ona je njega poželila, a i on bi nju poželio da nije vidio ajete svoga gospodara, da nije vidio jasne znakove svoga gospodara. Ima čak oni učenjaka koji kažu, koji se poigravaju sa čašću Jusufa i Sanama i kažu čak da je na osnovu ovoga ajeta, da je i on nju bio poželio, ali je vidio je znakove svoga gospodara i to kada? Kada je skoro bio legao sa njom kada je skinuo svoju odjeću, e onda je navodno vidio onaj na zidu ajet, ola takra buzina, ne, pribla, ne približavajte se zinaluku. Pa je se, pa je, pa je se podigao, međutim strast ga je ponovo navela da, to, da, da, da krene prema njoj, pa je onda opet vidio drugi ajet, je Allah peti kazao na sudnjem danu griješnicima, pa se opet pridigao i opet vratio da ga Džibril nije zaustavio, dakle mora i Džibril da interveniše da, da, bi, da bi on se spasio tog grijeha. Međutim, ovo je netačna priča, Netačna priča nema nikakve veze, nema nikakve veze sa istinom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَ بُرْهَانَ رَبِّ I on bi nju poželio da nije vidio لَوْلَا Kažu islamski učenjaci, a jedan od njih je i poznati islamski ufasir učenjak Ašentiti, koji je napisao tefsir Kur'ana Kur'anom, gdje kaže ova čestica laula znači da nije, znači negaciju postojanja nečega. u ovoj situaciji negaciju postojanja želje. Vahamme biha laula, poželio bi i on nju da nije vidio znakove gospodara. Je li je poželio? Znači nije ni poželio, a kamo da je učinio? Ni želja se nije pojavila. Zašto? Zato što je prijatelj, prijatelj želje vidio znakove svoga gospodara. Vidio je znakove svoga gospodara. Ovim znakima ima više, više onaj mišljenje. Neki kažu da, je, da mu je se ukazao otac Jakub kako grize jagodice svojih prsta od, od, od muke želeći da ga upozori na taj, na taj grijeh. Neki kaže da, da se pojavio Jakob i sam prijetjeći mu prstom da to, da to ne čini. Drugi kaže da je to kuranski ajt, vala takra buzina i tako dalje. Uglavnom nije bitno koji od tih znakova Jusuf ali sam je na taj način da čuo svoju čestitost. Zatim, pogledajte kako Allah uzdiže svoje robove koji su čestiti, koji su pošteni koji su čedni i koji radi Allaha ostavljaju grije i boje se Allaha Đalešanuhu da ih ne kazni, a nadaju se njegovoj, njegovoj nagradi ako, ako, ako se sustegnu tog grijeha. O Jusufovoj čestitosti, braćo i sestre, mnogobrojni su svjedoci. Prije svih i najvažnije je to, dosta je to, da mu je svjedok Allah Đelešanu. I Allah svjedoči da je bio čist i čestit i kaže كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ سُوء وَالْفَحْشَا إِنَّهُ مِنِ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ I tako smo postupili i uradili sa njim da bi, ga, da bi od njega otklonili svaku tugu, svako, svako zlo i svaki, i svaki grih. Zaista je on bio od naših iskrenih robova. عندنا تربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع النوام السقا عندنا ترغيب الكرام لكم والكرام ما يضيع عندكم انتحام وعلى دينها الكرام لكم والكرام ما يضيع عندكم انتحام وعلى دينها مرحبا مرحبا بالجميع الدوام السقا عندنا التربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الدوام السقا عندنا التربيع Zatim, svjedok koji se tu našao, pogledaj kako Allah spašava čovjeka i daje mu izlaz odakle se ne nada. Jusuf a.s. se bojao. Ko će mu posvjedoći da on nije kriv? On sam u vladarevoj kući, vladareva žena, kako će se, kako će se oprat? Kako će kazati da nije on? Međutim, Allah je dao da jedan čovjek iz njene porodice, o šahide šahidu min ahliha, iz njene porodice posvjedočio je rekao, evo, lahko ćemo riješiti tu zagonetku. Ako košulja bude podjela nas prijeda, znači on je nju pokušao da, da navede na grijeh, pa se ona branila. A ako sa zada, znači ona je, on je počeo da bježi, pa ga je ona potegla za, za košulju. I pot, pocijepala je. Drugi svjedok, treći svjedok je sama žena. Sama žena ta koja je rekla, vola kad ra otuhu an nefsihi sam. Ja sam njega na grije navodila, pa, pa se on sustegao. Zatim, sljedeći svjedok o njegovoj čistoći je taj čovjek, vladar koji je rekao, Jusuf aredan hada, Jusuf ostavi tu, skloni se od toga. Zatim, žene koje su rekle, koje su sjekle svoje prste, kad su vidjele koliko je lijep, haša lillahi, ma'alinna alejhi min su. Bože, sačuvaj mi, o njemu ne znamo ništa loše. Zatim, učenjaci kažu da je čak i šeitan posvjedočio njegovu čestitost. Kako? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, nakon što je naredio Iblisu da učini seđdu Ademu, da se pokloni Ademu i on odbio, nije htio, rekao je Iblis, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Kad ga Allah prokleo, rekao Iblis, obraćaj se Allahu Đelešanuhu, tako mi tvoje veličine, ja ću i svi u zavu odvesti. Ljude. Znači, po, sinove Ademove. Illa ibadike minhumul muhlasin. Osim tvojih iskrenih robova. I bavike il muhlasin. Oni koji su iskreni. A Allah za Jusufa ovdje kaže šta? Innehu min ibadin al muhlasin. On je od naših iskrenih, iskrenih robova. Dakle, to su neki svjedoci Jusufove, Jusufove čistoće. Braćo i sestre, sad ćemo spomenuti pouke. Pouke za nas koje se kriju u ovoj priči o Jusufu a.s. E, prvo, e, možemo izvući nekoliko pouka koje znači put uspjeha u životu svakog od nas kao vjernika, kao Allahovog groba. I bez toga nema uspjeha. Prva stvar jeste strah od Allaha Đalešanuhu. To je ono, braćo i sestre, što čovjeka sprečava da ne učini grije. Da ne učini grije. I vallahi, nema drugog načina. Nema drugog načina. Kad se čovjek nađe u situaciji da učini grije, a da ga neće učiniti, osim ako se boji Allah. Samo strah od Allaha i strah od kazne Allaha na sudnjem danu i poniženja na dunjaluku od strane Allaha Đalešanuhu čovjeka može navesti da ne učini grije, posebno kad je u pitanju udovoljavanje, udovoljavanje strastima. Zato kaže uzvišeni, sedam, zato kaže poslanik sve sedam, sedam osoba će Allah staviti u svoj hlad kad ne bude drugog hlada na sudnjem danu. A jedna od tih osoba jeste i ko? Mladić kome se ponudi, dakle ne samo Jusuf ali selam, mladić kome se ponudi lijepa i ugledna žena, a on kaže, inni ahafullah, ja se bojim Allah. Allah će ga staviti u svoj hlad, kada ne bude, kad ne bude drugog hlada. Šta ga je spriječilo da učini taj grijeh? Strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah bogobojaznima obećava veliku nagradu. Zato danas se ljudi traže izlaza iz ove krize. Traže izlaza iz ovog nemorala iz, iz ovog lavirinta života, a ne mogu ga naći, vallahi, bez islama. Ne mogu ga naći bez bogobojaznosti. Jer duša se ne smiruje osim na istini. A jedna je istina. A jedna je istina. Allah je objavio preko svog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zato su vjernici smireni vjernice. Zato je njihov život pun zadovoljstva. Zato su oni srećni i tako je sigurno. Makar bili siromašni, makar bili na iskušenjima, makar bili ne znam, ne znam na kakvim belajima u životu. Allah spušta smirenost na njihova, njihova srca. I oni su istinski, istinski srećni. Allah kaže, inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim oni koji se budu Allaha bojali iako ga nisu vidjeli njima pripada nagrada nagrada najljepša zatim braćo sljedeća pouka jeste to da uputa i pomoć dolaze od Allaha dželle da dolaze od Allaha dželle i što se čovjek više osloni na Allaha u svakoj situaciji nakon uzimanja uzroka prirodnih koje je Allah dao čovjeku, koje vjernik mora koristiti. Ne možeš samo nakon izhave se osloniti na gospodara svjetova. Nego moraš koristiti sredstva koja ti je Allah dao i onda se osloniti na Allaha. Što kaže poslanik se selem, čovjeku koji je došao pa kao ću svezat devu pa se pouzat na Allaha ili ću, ili ću se pouzat na Allaha. Sveži pa se onda pouzdaju Allaha Đelešanu. Dakle, nakon uzimanja uzroka, što je veća bogobojaznost i osnovnost na Allaha, bliži je izlaz bliži je izlaz iz, te, iz teške situacije. Zato kaže poslanik sa sallam, ashab Abdullah ibn Abbasu, ihfav illaha jahfav, čuvaj Allaha, čuvaj Allaha, čuvat će te. I sigurno je, i sigurno je tako. Nema belaja i nema iskušenja u kome se nađe čovjek, a da ga Allah neće izbaviti. Bio to pojedinac, bila to, bila to skupina ljudi. Bila to skupina ljudi. A ono što mi danas vidimo od iskušenja, često puta, razočaravši se što se dešava s muslimanima, I u tome se krije, braće, se velika pouka. Evo kako. Evo kako. Mi često puta spominjemo islamsku državu. Da, da nam je islamsku državu. Da je, to je ono naš krajnji cilj za koji se borimo. Da Allah u zakon vlada. Jer on odgovara svakom čovjeku. I crncu, i bjelcu, i amerikancu, i afrikancu, i srbinu, i bošnjaku, i hrvatu. Nema kome ne odgovara. Muhammed Ali Sanja posla svim svjetovima. Hoćemo to. I zagovaramo to. Nema ljudsko, ljudski rod neće da izići iz krize bez, bez toga. Međutim, evo jedno pitanje. Šta da sad imamo islamsku državu? Da sad imamo, ovo, hoćemo da govorimo o našim iskušenjima koje kao mi prolazimo. Kad se čovjek često razočara i zbog toga ne uzubillahi, može doći u takvu situaciju da ima loše mišljenje o Allahu. A to je opasno. Na to šetan hoće čovjeka da navede. Kako? Da imamo islamsku državu. Šta bismo onda radili? Svi klanjaju, svi poste, svi idu u džamiju, sve žene pokrivene, nema nemorala, nema ništa. Kakav bi to život bio? Bio bi lijep život, normalno. Ali onda ne bi bilo onoga što bi te posticao na akciju, što bi te posticao na monotonija, ovako iskušenja, iskušenja, belaji, protjerivanje, e, po, stalni poziv u davu i kako ti je drago kad se samo jedan čovjek odazove. Kad se samo jedan čovjek odazove. Oda srce ti se smiri, drago ti, da, da, da ideš dalje, da ideš, da ideš naprijed. I u ovakvim iskušenjima koliko se povećava nagrada. Koliko se povećava nagrada ljudima koji trpe na Allahovom putu i saburaju, saburaju. Pa čak kad su mu ashabi osvojili Vizantiju i Perziju i počeli da siju pšenicu u Šamu, gotovo islamska država se proširila diljem zamanske kugle, pa to čuo Omer radijallahu ta'ala kao halifa, da su ashabi se opustili, da su počeli da piju pšenicu u Šamu. Zašto? Pa je plodna zemlja. Saudijska Arabija nije takva. Arabski polotok, pustinja, neplodna. Pa je poslao svog čovjeka i naredio, naredio mu da spali sva polja žita koja su zasijali. Kanila i rekao, ako ne postupite tako, ja ću vam nametnuti džiziju kao židovima i kršćanima. Zašto? Ostavili ste džihad, ostavili ste poziv u Allahu, u vjeru. Trebate pozivati druge ljude, niste zato stvoreni. Niste zato došli u šam. Jeste, treba sijat pšenicu, ali bojio se Omer da se ne odaju dunjalu koji onda je monotonija. Danas ljudi kad dođu iz Medine, Medina grada Allahu poslanika, čak Arapi, kar je vala interesantnije u Bosni. Interesantnije u Čečeni, interesantnije u Afganistanu, na svakom drugom je što? Tamo se nešto dešava. Ljudi se pozivaju u vjeru bore se, makar bili zatvarani, makar bili proganjani, bore i očekuju za to Allahu nagradu. Očekuju zato i vallahi je slatko. I vallahi je slatko. I to je ono što te drži. Što te drži. Pa kad vidiš koliko nevjerni se trajaju svome kufru, pa zašto ti da ne ustaješ na istini? Kad znaš da si na istini, makar i sam bio. Dakle, sigurno će Allah dati izlaz i u tome se krije, u tome se krije veliki hajr. Veliki hajr. Ne, i druga stvar. Allah subhanahu wa ta'ala obećao obećao da će pomoć mazluma onome kome se čini nasilje, makar bio nevjernik. Makar bio nevjernik. Ako mu se čini nasilje, kaže Allah, pomoću te, ona u ba'de hin. Makar za izvjesno vrijeme. Makar odgodio tu pomoć, ali sigurno će ti pomoć. E sad zamislite, braćo, danas se čini zulom muslimanima. Ako se nevjernik učini zulom, Allah će mu pomoć. A kamo li musliman? A kamo li onome ko Allahu na seždu pada? Kako da ga Allah ne pomogne? Zatim, Allah obećao da će kazni zulumčara makar bio musliman. Makar bio musliman, kaže Ibn Taymije, Allah će pomoć pravednog vladara makar bio nevjernik. A neće, a kazni će nepravednog vladara makar bio musliman. Kazni će zulumčara. A kako neće kazniti zulumčara još ako je nevjernik? Ako je nevjernik, a Allah ne voli, a Allah ne voli nevjernike. Znači, to je nekoliko razloga koji treba da nas učvrste u našem ubjeđenju, u našem vjerovanju i da nas ne dovede u takvu situaciju, da nam se stegne u prsima, da ne znamo šta ćemo osjeći da se razočaramo, nego samo naprijed. Samo naprijed, vallahi. Pouzdanje u Allaha, Đalešanuhu, očekujemo nagradu gospodara svjetova, čekamo džennet, mi znamo šta hoćemo. Naš cilj je jasan pred nama. I nećemo išala od njega, od njega odustati. Kao što nije odustao Jusuf, ali i Allah mu je dao pomoć i pobjedu. Zatim, treća stvar, kao pouka. Bježanje od svih uzroka griha. Nije samo dovoljno ustegnuti se od griha, nego treba presjeći sve puteve koji vode do tog griha. Allah u Kur'anu ne kaže ne, pri, e, ne činite zinaluk, nego wala takrevu zina. Ne približavaj se blud. Ne samo neči, ako se približiš, gotovo je. Ne približavajte se, ne približavajte se bludu. I onaj ko pokuša da pobjegne od grijeha, Allah će ga sačuvati. Allah će mu ponos povećati povećati i njegov ugled, njegov ugled. I to je istina, vallahi. Pošto se sada kaže, kad vidite fitnu na ulici, vidite ženu, ako oboriš pogled, osjetit ćeš zadovoljstvo u svojoj duši. Je li to istina? Jesmo to osjetili? Jesmo tako mi Allah. Koji god to uradio, osjetio je. Ako ostane pogled, ostane pogled, na nagovor šeitanski, šeitan se nagovara, jer puše, u to vidi, lijepo, lijepo, lijepo, izazovno, ih, poniženje u duši posle toga. A dakle, kad ne može vladaš svojom strašću, tvoj razum čini sve do tvoje strasti, nemoj to dozvoliti, nego nek, srazu, nek razum vodi, nek razum vodi strast. I pouzdaj se u Allaha, za njega se osloni i Allah će ti dati, dati, dati, dati, dati izlaz. Zatim dova, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kaže, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kada te robovi za, moji za mene upitaju, reci ja sam blizu, odazivam se, dovi onoga ko, ko moli, ko traži od mene. Dova je oružje, oružje mu'mina i nju trebamo, braćo i sestre, stalno koristiti. Ne možemo sami. Valla je onaj ko se uzda u svoju snagu, u snagu svoga imana, svoje ličnosti, neće uspjeti. Neće uspjeti, ne možemo mi bez Allahove pomoći. Zato kaže Jusuf a.s. Rabbi siđnu ahabbu ilaje mimma jedaunani ilaje. Gospodaru, draži mi je zatvor od onoga na što mene pozivaju. I ako me ti, ako me ti ne spasiš, ja ću postati od vješnika. Ja ću se odazvati na taj poziv na koji me poziva moja strast i ova žena. I Allah ga spašava. Te dova iskrena u svakom trenutku, jer kaže poslanik sallam, Allah se stidi da pra, vrati prazne ruke svoga, svoga iskrenog, iskrenog roba. I Jusuf a.s. ovdje izabire, braćo i sestre, izabire zječenje, izabire iskušenje, izabire iskušenje zatvora umjesto grijeha. Zašto? Zato što je to izličenje samo na Dunjaluku. Samo na Dunjaluku. Umrijećeš kad tad. Dakle, poznat je Dunjalučki put. On ima svoj početak i svoj kraj. Ti ćeš umrijeti živio u zlatu i svili ili živio, živio kao posljednja fukara posljednji siroma. Umrijet ćeš bio vjernik, bio nevjernik. Ali vallahi nije ista smrt vjernika i nevjernika. Kao što ni isti život i nije isti život, odnosno nagrada i kazna na sudnjem danu. I neće isto proći na sudnjem danu vjernik i nevjernik. Dakle, izabro je to kao što je izabro najmladić. Mladić koji je želio da narod primi sav islam, kada je rekao vladaru da ga ne može ubiti. Ne može ga ubiti. Čudna je stvar, samo znamo onaj dugi hadis gdje on dječak išao sihirbazu pa išao onome pobožnjaku pa ga ovaj pobožnjak i učenjak naučio tevhidu istinskoj vjeri i kasnije se proglasi pročilo da on liječi ljude i tako izliječio vladarevog onaj savjetnika pa ga je htio ubiti. Ubio je i onog učenjaka i vladarevog savjetnika koji je bio slijep pa ga on izliječio pa primio islam i pokušao ga ubiti na razne načine. Nije mogao nikako da ga ubije. I onda mu on kaže kako će ga ubiti. Mladić mu kaže, ne možeš me ubiti dok ne uzmeš strijelu i kažeš u ime Allaha, Boga ovoga mladića, kad je ispališ. A okupi prvo narod. Okupi narod. I kad je narod to vidio, svi su prihvatili islam. Svi su rekli, vjerujemo u Allaha. I kasnije su čak izabrali oni Izabra, a u suri Buruč se to spominje, izabrali su vatrene jame kad su vidjeli istinu, a nisu htjeli, htjeli da, da, da, da, da odustanu od svoje vjeri. Prijetio je on, dakle onoga čega se on bojao, svakako smrto, i umro je taj vladar. A kako je završio? Završio je bijedno na dunjalku i čeka ga vječni džehennem, vječni džehennem na ahiret. Dakle, sljedeća pouka jeste da nema pobjede i nema uspjeha bez žrtve, bez žrtve na Allahovom putu. A mi imamo zašto da se žrtvujemo. Za Allahu vjeru, za istinu, za pravi, za pravi put na kojem treba da ustrajemo. Da odgajamo naše mlade generacije, da odgajamo našu djecu, naši, našu mušku i žensku djecu. Da molimo Allah da nam pomogne na tom putu i da budemo sebe mi upute budućih generacija. Uj, to je bolje nego da imaš sve bogatstvo na dunjaluku. Sve bogatstvo na dunjaluku. I zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini da nas spasi grijeha, da nas spasi razvrata, da sačuva našu omladinu, da nas učini od čestitih i pobožnih ljudi, da se čestiti i pobožni nas ugledaju. Molimo Allaha da nas ne osramoti na dunjalku i na ahiretu. Molimo Allaha da ubrza pobjedu istine, da pomogne muđahidima na svakom mjestu, a da uništi kufr i nevjernike. da nam oprosti grijeh da وجنة uvede u džennet. Amin. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد عندي وامسيقى عندنا التربية يا بالأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو الأدود بالأسود رافعين البنود حامين Smatraš da je Bin Laden izvršio napad na Ameriku 11. srca? smatru, ja ne smatru, to ne pije vode. Ja, ja, ja o teme ne znam ništa. <laughs> Ovako jedno pitanje. E, često, nam, če, često nam se dešaje, e, kada savjetujemo parove, odnosno omladinu, vjerojatno oni koji e, šetaju po cesti i jašikuju, da na naše opominjanje samo okrenu glavu i kažu znamo mi pa šta nam je činiti. Dakle, vrlo je važno kod ove stvari objasniti jedno, jedno a to je kako priči toj omladini, kako priči mladiću i djevojci koji se zabavljaju ili ašikuju, kako se to kod nas kaže. Zašto ovo kaže? Zato što ima i oni koji dozvoljavaju to ašikovanje. Pa kažu šta fali mladić i djevojka da šetaju ulicom, da odu u slastičarnu, da popiju kahvu zajedno, da se zajedno druže, još posebno ako su zajedno na fakultetu, ako uvijek su zajedno. Uglavnom to nije osamljivanje. Kada kažu da to nije osamljivanje, jedno je osamiti se sa ženom samom, otići je sa njom sa autom ili odvesti je negdje i tako dalje, a ovo nije osamljivanje. Međutim, braće i sestre, ovo je jedna šeitanska spletka. Mi smo vidjeli kako je Jusuf a.s. kako je Jusuf a.s. odbio sve moguće, sve moguće prilaze prilaze tom grijehu, nije, ne, ne samo grijeh, nego sve prilaze. A znamo za prirodnu naklonost muškarca prema ženi. I hajmo priznat sebi jednu istinu. Da mladić, kad ašikuje sa djevojkom, oženio on nju sutra ili ne oženio, to uopšte nije bitno. Pa sjedi sa njom u slastičarnoj ili nekoj kafani ili nekoj klupi u parku i bulje jedno drugom u zube, šta osjeća kada u tom trenutku? I šta zamišlja? Hajmo priznat, priznaćemo to pred Allahom Đelešanom, nema šta. Priznaj sam sebi da je tada vidiš u svom krevetu, a i ona također. I nemoguće da je ne poželiš ako se nađe u takvoj situaciji. Nismo ljudi, nismo meleki. Musa a.s. kad je došao do onoga izvora gdje su one dvije djevojke od Šuajba a.s. Pa, od, odmakle se, ljudi se gužvaju nekulturni. I one ostanu zadnji. Pa je on, on je bio poznat po svojoj snazi. Prišao i napojim je hajvan, onda se one otišle, vratile se brzo kući, pa je se otac čudio kako se vratile, svaki dan dođu zadnji, pa, je, pa su rekle šta se desilo, a on je ostao sam u hladovini, i gladan i žedan, i onda je došla jedna od njih, da ga pozove kući, stidljivo je došla. Šta je uradio on? Kažu mu Fesiri, kako su došli do njove kući? On je rekao, idi ti na zadnja, nemoj ići preda mnom, neka ja ne znam gdje je tvoja kuća, idi iza mene, idi iza mene, I ako skrenem ja negdje, ti govori kud ću ići. Samo da on nju ne bi gledao od pozadu. Idi ti iza mene i govori mi gdje ti je, gdje ti je kuća. To je pobožnost. Kako, gdje se spominje, kakav dokaz postoji za šikovanje? Nema toga. To je ono što je odvalo našu omladinu. Što penđeranje, jaškovanje u stara doba, pa danas ovo otvoreno. Gdje je tu ljubomora? Gdje je tu moral? Gdje je tu moral? Gdje je tu, gdje je tu čednost? Dakle, to je i kako može otac? Kako mogu roditelji dozvoliti svojoj kćerki da izlazi s mladićem, da ide sa njim kod hoće? Ode, ude se sat i mamo kaže, šta se ona? Ona to normalno govori. I vraća se najveće nekad kasno. Gdje je bila? To, šta te briga gdje je bila? Ima pravo, ona je slobodna žena. E, kad je obešćasti, kad je, kad je, kad je iznevjeri, kad je iskoristi, onda, onda onaj ništa onda sramota na porodicu i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala nije zabranio samo osamljivanje braća i sestre, nego je zabranio, o stvari naredio obaranje pogleda. Reci vjernicama, neka obore poglede svoje. I reci vjernicima, neka obore poglede svoje. Pogleda oboriš, ne smiješ da gledaš ženu stalno. Kamo laši ko sa njom, ko sa ženom, sto cijeli dan hudaš. <laughs> gdje, gdje je tu moral? To liči na islamski moral. Muhammed s.a.v. pita ashabe, znate li šta je za ženu najbolji? Šta je za ženu najbolji? Pa je Bubekr tu bio, Omer tu bio, nisu znali odgovoriti. Ovaj govori ono, onaj govori ono. Onda Alija se izvu, iziđe odakle i pi, došao Fatimi i kaže, Fatima, znaš ti šta je za ženu najbolji? Kaže, najbolje je da je ne vidi nikad nijedan muškarac koji joj nije mahren, osim njene rodbine. Pa se vratio Alija i kaže, znam ja. Ka šta je najbolji? Kaže, najbolje je da ne vidi nijedan muškarac. Kaže, ko ti je kazao? Kaže, kazala, ka, kazala mi je, kaže, Fatima, radijallahu anha, kaže, poslanica sallam, ne pada Ivjer daleko od klade. Drago mu što je ona, što je ona to rekla, što je ona, što je ona tako odgovorila. Znači, kruška iz potkruške, čirka poslanika, sallallahu alaihi wasallam. To je moral, to je čestitus. A lahko je naći danas razlog. Subhanallah, toliki nemoral, toliki se fesad proširio zemljom i mi kao čekamo, daj, pusti sad tu. Umjesto da sprečavamo tu, da živimo čestit život, četan život, kako će nas, kako će nas Allah pomoći? Kad se mi suprostavljamo njegovom šarijetu. Imamo Allahu Kur'an, Allahu knjigu, Sunet poslanika sa selem, nema ništa skriveno, ni zavezano u, u, u komačka u, u vreći. Imamo istinu i slijedi je. I oko toga nema puno, nema puno filozofiranja. Ali je vrlo bitno kako prići tim ljudima. Prilaziti na, najljep, na, najljep, na najljepši način. Dava se mora činiti. Ovdje ima jedno isto pitanje vezano za ovaj Hamas, odnosno za emociju i za hladan odnos kako skako naći sredinu između toga dvoje. Dakle, da ne bude onaj Hamas samo čim vidiš čovjeka, e, da, da ašikuje odmah mu priđi pa mu nokaut nek popije. To islam, to islam onaj e, zabranjuje. To islam zabranjuje. Možda čovjek ne zna ništa o Allahu Đelešanuhu. Možda čak ne vjeri u Allaha. Ne vjeri u Allaha. Počini zinalog, to je manji grijeh od širka. Prvo ga, prvo ga upozori da se probudi u njemu taj osjećaj. Od tvog prilaska njemu vrlo je bitno. Evo šta znači prilazi, pri, prič na lijep način čovjeku. Trojica mladića koji su došli u jedno mjesto. Nije bilo nikad, nigdje mjeseca, nigdje džamije. Hoće da sagrade džamiju. Ne znaju kako će, neće niko da im pomogne. Narod se udalio od vjere, otišu. Čuo je jednog bogataša i spreme najljepšeg ahlaka od njih. Pa otiži ti, pa, ga, pa, pa ti traži od njega. I on došao, a ovaj bio poznat po svojoj osorosti, po svojoj grubosti. Ohol, što je bogat, osjeća se neovisni. Pa došao, kaže, što si došao? Pa eto, kaj mi mislimo praviti mesid, pa ako možeš da nam što god udjeliš, kaj pruži ruku. On pruži ruku, on pljuni u ruku. Kaj, eto, to je od mene. Kaže, ovaj mladić, obriše pljuvačku, kaže, dobro, ovo je za mene, a šta daje za Allaha, gotovo. Pa ovaj se ukupo, kaže, od mene je džamija, od mene je džamija, ja pravim džamiju. Nije se naljutio, nije on njega pljunuo, mi bi odmah kad nas neko tako, mi bi njega u lice, on nas uvijek njega u lice. A daje, čini, a činimo davu, činimo davu, pozivamo ljude u islam. Dakle, vjernik na Allahovom putu mora trpit, mora trpit li na Allaha, Đelešanu, sve uvrede, sve uvrede. Zar poslanik sada sela nije bio u Taifu ranjen? ranjen krv mu teče iz usta, iz njegovih plemenitih mu bare kusta. I šta kaže, dolazi melek, zadužen za brda, I kaže, ja Rasul Allah, Allah ti poručuje ako hoćeš da sad sravni ova dva brda da, da uništi ovaj narod. A on upućuje dok je ne, ja Rab. Nadam se da će Allah izvesti iz njihovih kičnih potomstvo koje će obožavati Allah. To je mudrost. To je mudrost. Dok ja ne saburam radi sebe, radi Allaha. Islam nije moj monopol, ni tvoj. Islam je Allahova vjera s kojom je on zadovoljen. S kojom je on zadovoljen. I ako neko prihvati tu vjeru i zavoli je u svojoj duši, slijedi je, imaće preko tebe, ti bude u sebe, imaćeš veliku nagradu kod Allaha Đelešanu. Dakle, moramo biti mudri kad je u pitanju dava. I strpljiv, i strpljivi. Zdo, a kad si ti, kad si ti spoznao Allaha, znaš kako je lijepo biti vjernik, kako je lijepo doživjeti seđdu, kako su široka prsa, kako zadovoljstvo i sreću osjećaš. Pa to hoće i drugi, a nemaju je. Pa pokažimo, nemo mu zabranjivati to. Nemo ga svojim primjerom, svojim postupkom još više odbijati. Tu smo mi puno griješili. Puno griješili. To će čovjek nam, ma nek te pljuje. Ma nek te pljuje, šta fali u ime Allah. Znaš da je, imaš za to nagradu. Normalno, ne daj, ne smije bijeni dozvoliti da, da, da, mu neko napada na čas bez veze. Da ga neko premlati, on ništa. A ne smiješ ni ti sebi dozvoliti, e sad sam ja vjernik i hoćeš ti sad da za jednu sekundu svi ljudi prihvate islam, a ti će bio veći džahir od svi u njih. Ne može. Ne može tako. Dakle, mora biti postepenost i mudrost, mudrost u davi. Da čovjek osjeti da mu želiš dobro, Boga mi. Da osjeti da želiš mu dobro, a ne da se zapametuješ. Ne da pametuješ. Jedan, jedan čovjek je prišao jednom, jednom intelektualcu i kaže mu, kaj boj se Allaha. On mu je tako rekao, boj se Allaha, da mu, tako grubo, da mu je ovaj rekao, pa ti hoćeš da se na tebe bojim, ne Allaha. Znači, tako je osjetio u njegovom tonu, u njegovom glasu, nešto, prizvuk oholosti i nadmenosti. Vjernik ne može biti, ne može biti toho. Može biti ponosan sa svojom vjerom. Ali zašto da hodaš? Treba hodati visoka čela. A ne smiješ biti toho. Kako, ti želi, kako je tebi lijepo sa istinom, poslanje se, se ne mogu na mirađu da bira. Da ga odmah Allah uvede u džennet. Kaj pa gospodaru, spusti me na zemlju. Tak pa pozivam ljude. Pozivam ljude istini. Pozivam ljude vjeri. Treba ti bude žao svakoga. I, i bez obzira ko on bio, kad sutra bude gorio u vatru, nije nam to cilj, cilj nam je da, da ljudi prihvate istinu, da saznaju, da spoznaju, spoznaju istinu. A ne da pametujemo, e sad nemoj ti ja, ti boj se Allaha, ti jaškuješ ti ovo, ti ono. Ne, čovjek, je, čovjek, čovjek koji je svojstven grije. Čovjek koji je svojstven grije. Svaki čovjek griješi. Kaže poslanica sa sallam, kullu beni Adame hattaun, wa hajru la hatta ina tawabun. Svaki sin Adamom griješi. A najbolji griješi su oni koji se kaju. Oni koji se kaju, koji se vrati Allah, vrati Allahu Đelešan. Može se krenuti pravo put. A posebno kad je kod nas bio džehl veliki. Udaljili nas komunisti ljudi Islama. Zaboravili bili na Islamu potpuno sa Allahom propis. Slabo skoro išta znali o Islamu. I sad hoćemo preko noći da promijenimo stanje. Ne ide vallahi tako. Ne ide tako polako, strpljivo i Allah će dati, Allah će dati sigurno hajri šalu. S iskrenim nijetom, sa željom, sa željom ne da sebe istaknemo, da mi pametujemo, da mi filozofiramo, da dokažemo kako smo šehovi, kako smo učeni, nego sa željom da prenesemo Allahu u vjeru. Lako nam je vaziti. Pa vidi, mašala, dobro vazi. Što? Nisam ništa iz svoje glave izmislio. Imamo Kur'an, imamo hadis poslanika sa sebe. Haj nešto iz svoje glave izmislio. Pa što da nije biti interesantno? Allahova istina odgovara duši. Odgovara duši. Ja ne volim kad kad vidim mašal, dobro vas, dobro govori. Allahov govor, Allahov govor. Nije to moja mudrost neka, sve ja nisam izmislio ovdje, pa ja nešto smislio da bi vam se dopalo. I ako je to cilj meni ili bilo kome drugom ko govori vama, ko se obraća vama, nema tu nagrade. Tu nema nagrade. Ko hoće aplauz da mu ljudi aplaudire, dobit će. Ali nema dalje ništa. <laughs> Posle toga nema. Nema ništa. Nego cilj nam je da saznamo istinu, da je upoznamo, da, se, da, da, da osnažimo naše veze da, da pomognemo jedni drugima koliko možda, da spomažemo u dobru i to, to, to je glavna stvar. I to Allah nagrađuje i to Allah pomaže. To Allah pomaže. A ne poziv na džahilijetski način. Dakle, i ne odustajat, bez obzira šta ti rekao mladić i djevojka. Ne, kad, kad je vidiš na putu, ne odustaj. Ne, ne samo upozorenjem, ima razni metoda kako se može prići. Kako se može prići. Da li dati kasetu, da li, ako ne ide tvoja priča, pa upozori nekog drugog s kim se on bolje zna, ili s kim se ta djevojka bolje zna, koji koji za njih veći autoritet, može će ga poslušati, pa joj knjigu donesi, pa joj, pa, pa, mu, pa mu hediju kakvu dadni, tako dalje, pa kaseta i tako, pomozi mu, treba mu pomoć, otiđi pa mu pomozi, progovorit će o njemu iman, vidjet će da je to, da je to hak, da je to, da je to istina. Dakle, te stvari moramo, mora nam biti na um. Ima još jedno pitanje vezano za zakletu, vi znate da, da je Allah zabranio zaklenjanje pretjerano, pretjerano, a vi, se, a vi će se zaknjete Allah. Dakle, Allah je zabranio zaklanjaj ičim drugim osim Allahu. Dakle, ali bez razloga se ne treba klit ni Allahu. A uh, ja se slažem s ovim, međutim, ja kad govorim, kad pričam, kad držim ders, imam običaj da potvrdim ono što je Allah rekao sa zakljetom Allahu. I u tome nema, u tome nema šteti. A inače u životu stalno se zaklanjati Allahom bez razloga nije pohvaljeno, nije dobro. Nije dobro. U posljednje vrijeme vrijedi krilatica zbližavanja. Braća e, se druže s džahilima da bi se zbližili. Zatim se sve više druže i sjele sa ženama, vjerovatno da bi se zbližili. Dokle ćemo se zbližavati? Što se tiče, što se tiče samog zbližavanja, ja ću reći jednu stvar. Vjernici se svakako trebaju zbližavati i pojačavati, malo prije sam rekao, pojačavati svoje veze. Pojačavati svoje veze. A što se tiče ovih izraza, braća i džahili, ja vas upozoravam od večeras. Ne morate poslušati nemojte koristiti to. Svako onaj koji izgovara šehadet, on je naš brat musliman. On je naš brat musliman. A ne braća i džahili, sestre i džahilke. Sestre i džahilke, šta to znači? Šta to znači? Ti sad dostigo stepen meleka, a ovo samo sve džahili. Tu se stvara jaz. Gotovo je. Tu se stvara jaz. A ja nisam za zbližavanje koje je ovdje provokativno istaknuto. Hajmo se zbližavati pa onda napustiti napustit Allahov zakon i Allahov granice i šarijat. Ne, ne tu. Nema toga, nema takvog zbližavanja. Neću ja doći među žene pa sjest pa će pa im činiti davu. Nego ću doći među muškarci, među omladini. I neću vjerati u svoju komšiju. Neću vjerati, znam da su muslimani. Klanja samo petkom, nema veze. Petkom, ali doću, doću da, da ga posjetim. Da ga zvijareti. Neće on mene, ja hoću njega. Kaj sam se selem, onaj kod tebe ne posjećuje, ti njega posjećuje. Kod tebe ne daje, ti nje, kod tebe odbija da da, ti njemu daje. Ti njemu daje. Dakle, nemojte pogrešno razumjeti. Ima Ja se slažem se, ima popuštanja kod nas. I, ja, ja, i rekao sam ono prije, ja sam protiv takvih stvari. Nema u islamu izmišljenih olakšica. Mogu se družiti muškarci i žene zajedno, ne mogu se družiti zajedno. Ne mogu sjediti zajedno, ne mogu ašikovati. Nema od toga ništa. To islam zabranjuje i to je jasna stvar. Ali što se tiče našeg duhovnog povezivanja, kroz islam, kroz iman, kroz predavanja, kroz sjela muških zajedno, ženskih zajedno, odnosno žene odvojeno, muškarci odvojeno, muškarci samostalno, žene samostalno, sa onima koji malo bolje poznaju i vjeru od njih. Mi se samo tako možemo dijeliti. Ne, ima braće i sestara koji malo bolje poznaju vjeru ili praktikuju više od drugih. Ali nek se potrude ta braća i sestre da i, ove, da i ovi koje mi nazivamo džahilima budu malo bolji braća i sestre. A ne braća i džahili i sestre i džahilke. Ostat, vrijeme je već jednom da ostavimo ove termine i ovakvu, i ovakvu podjelu među, među muslimanima jer to nas samo još više može udaljiti jedne, jedne od drugih i bojimo se Allaha Đelešanuhu i molimo Allaha da zbliži istinski naša srca da nas istinski zbliži kao vjernika i kao vjernika jer se pomažemo u, dub, pomažemo u dobru i pomažemo u pozivanju u Allahu vjeru. Amin. Jazakum Allah khair. Subhanak Allahum hamdik. Ashhadu an طارق باب ذي المنن منن حامل بين أضلعي نوعة من لظى الشجعة سائر في ربى الزمن طارق باب ذي المنن منن حامل بين أضلعي نوعة من لظى الشجعة الصابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا وأذقوني